För eh, tredje året i rad så är Jenny och vänner eh, på semester, eller på säga, men det är vi inte alls. <laughs> vi är och jobbar hårt i eh, New York. Det är dags för Sweden Makes Music. Massa grymma svenska artister får visa upp sig själva och sin musik för en amerikansk publik och ganska mycket svenskar som bor i New York. Eh, den här gången så har vi haft en av eh, headline-artisterna här, eh, eller the headline-artist <laughs> Silvana Imam. Hej hej! Hej! Hur är läget? Uh, det, det är jättebra. Mm. Jag är jätteglad för att jag, jag är här. Bra. Ja. När kom du till stan? Uh, igår kom vi. Uh, så att vi, har, vi kom igår kväll, så idag har vi bara så här, promenerat runt, shoppat, hängt med lite kompisar. Vad har du shoppat? Um, uh, alltså, jag har faktiskt fått lite gratis grejer. <laughs> Alltså, <laughs> så att, uh, ja, nej, men typ de här uh, skinnhandskarna nu håller Silvan upp ett par ja, de coola? vantar som liksom bara ser ut som att de bara är en liten klöv. Typ. Mm. <laughs> Vad är det för något? Ja, de är jättevarma och fina. Fick jag av um, Han från ja, nice. Mm. Uh, vi sitter liksom bakom uh, backstage, vi, vi hör liksom Charla mm. här i uh, mm. halvt som soundcheckar mm. på Babies Alright. Ja. Du har redan varit här och testat lite. Ja precis, jag var här tidigare. Hur gick det? Alltså det gick bra. Det är jag och Nish då, min producent som är här, vi, ehm, det tog tio minuter för oss att soundchecka. Vi, det går fort för oss. Ni är så ja, vi, vi är <laughs> rutinerade. <laughs> Nils sitter här och skrattar lite. Ja, han sitter och skrattar och bara drar ner sin svarta keps. Vi, uh, vi ska prata mer om, uh, om allt sånt här och kvällen och vad du har för dig just nu och så. Men vi ska spela låtar också. Mm. Uh, några låtar som jag gillar från veckan, några som du har plockat med dig som du tycker extra mycket om. Vi hade en gemensam kan man säga. Ja, precis. Vi, jag tycker vi kör igång med den. Ja. En supermega favorit såklart, Cherry tillsammans med en annan favorit, Linda Pira. Mm. Jag gillar hur du gör din grej, det du gör för mig. Jag finns här, här när du behöver mig. Så länge vi Acércate a él hoy ja. I en story di Canada att jag är lojal. Ingen står dig lika nära. Vissa människor har inte sett Och det de inte vet, det har de aldrig känt Och jag får höra jämt att jag är vilseledd Och jag svär på mina barn, det här är inte lätt, inte lätt Jag ger dig hela min värld och så mycket mer Du gav hela min värld en ny betydelse Och du har alltid varit där och det betyder mest Genom alla test, vi båda vet Det är många som har svårt att se oss här tillsammans ti a Eloia In storie di canello Vad får du för känsla när du hör det här? Alltså jag, jag blir helt så här äh, lugn och skön i kroppen och tänker på alla jag älskar och som står bakom mig och som jag står bakom. Det, det är en fin känsla. Inget kommer mellan oss, ah. Uh. och Linda Pega. Eh, det är ju så nice med eh, just så tjejduetter. Mm. Alltså The Boys Mine tänker man ju på såklart. Ah. Uh, men när det inte är den här klassiska tjej och kille-grejen. Ah, utan gud. bara två snygga, snygga röster. Mm. Uh, har du sett det här skivomslaget? Ja, det har jag. De är så himla himla fina på det ja, också. Ja, de är så fina. Mycket, mycket bra. uh, och mm. du, det känns som att ni ganska ofta hamnar i samma sammanhang när ni ska köra live och sådär. Var... Ja, alltså vi är från samma management liksom. Vi, um, på RMH och eh, de är på Jomej, det är en förgrening av liksom, mm. RMH. Um, ehm, så att vi, Cherry har spelat, hon har följt med mig på turné ganska mycket. Mm. Uh, under både, både Jag ser dig Tor och uh, Jag är naturkraft-turnén. Så uh, ja, vi har spelat, det, var, det har varit fett <laughs> liksom, God stämning. att ha med henne. Ja, <laughs> verkligen. Ja. Jag har tänkt på att det känns som att hon har utvecklats väldigt mycket just som liveartist för första gången. Exakt. har du, vad, vad, har du att säga om Sherry eh, som, eh, som liveartist? Som eh, stjärna? Ja, hon, ja, inte mer än att hon är en stjärna. Liksom. <laughs> Nej, men det är verkligen har varit kul att följa hennes resa mm. och vara så här, liksom nära henne och följa den. Det är helt fantastiskt. Jag såg eh, båda er i somras på, på Trädgården. Eh, ja, just det, stora, på RMH Black alltså, Party. Alltså det var så <laughs> sjukt, sjukt bra. Det här har jag sagt till alla tyckte som du om det? Ja, jag tyckte om det. det var, ja. Jag blev helt, helt knockad. Eh, vad, ja. vad rankar du som bästa spelningen i år? Har du några? Um, ja, alltså jag har ju de här, um, du vet, eh, Roskilde var för mig en av de absolut fetaste grejerna och mm. typ Öja i Norge. Mm. Ehm, det, var, det är så fett att komma utanför Sverige och ja. att så här, jag tänker ju typ, eller nu tänker jag inte det längre, men när jag spelade eh, precis här, typ en kvart innan Roskilde var jag såhär, nej men det kommer ju inte vara någon människor där. Det kommer, det kommer vara helt tomt. Danskarna fattar inte. Ja, de fattar inte. Vad, nej, nu, nu åker jag hem, <laughs> du vet. Bara bak, okej, lugn nu. <laughs> Ja. Så gick jag ut och det var, det var så publikhav. Gud, alltså, det var helt maxat och fullt och jag var såhär, okej, okay, alright. Ja, men ska och då, få, då, då, alltså då blir den här känslan att okej, okay, nu ska jag, nu, you go and get your, your money's worth. Mm. Alltså så här, att det blir så påtagligt att de faktiskt är här för att lyssna på mig. Ja, är... istället för någon av de alla hundra andra ja. artisterna som kör samtidigt på Roskilde. Det är mm. så maffigt där också. Mm. Men gud vad kul, det är ju, man blir ju förvånad om och om igen över hur just danskar och, och finska publiken mm. och eh, de i Norge ändå är, har så bra ja, koll på svensk musik. och tvärtom så ah. funkar det inte riktigt lika, mm. lika bra. Nej. Men, <laughs> eh, Vi eh, försöker. Ja, precis. Och nu mm. känns det som att det finns en rolig brygga nu mellan Oslo och Exakt. Stockholm också. Exakt. Arimo, ja, ex Arif och Ja, vad eh, roligt. Ja. Jag vill inte säga mer än så, men vi lämnar det där. Ah, okay, okay. Det kommer komma <laughs> mer eh, med Norge. Det Shoutout det Unge Ferrari. Det låter lovande. Mm. Uh, vi fortsätter med en uh, låt som jag gillar supermycket nu med Johnny May Cash, uh, producerat av Young Chop. Vi lyssnar in. Mm. Chop squad. Chop squad. Sip that dog shit. I've been off that drink all day. I take all the drugs if you let me. I get off the drugs when I can. I get off the drugs when I can. I get out the drugs once again. I get off the drugs to what have I took all the drugs, now I'm faded. Put your hands up if you fast. Put your hands up if you walk for the drugs, if you walk for the dope, can you feel it? I took the shrooms, I ain't feel talk. I take the sand and I take the molly and I sit there when I wake up. I take the molly and I take the sand and I sit there when I wake up. I love all the drugs and I take all the drugs and I constantly take it. I love the henny drinking like water, like a young nigga selling water. Got lots of drugs when we know it's finna be a lot of bitch. Got lots of drugs when we know it's gonna be a lot of bitch. Nigga put the pill with the drain, now you fucking a lot of bitches. Nigga mix the pill with the drain, now you fucking a lot of bitches. They say I like future, but I got my own flow. Back to the drugs, cause I know I need it in my system. Roll up the drugs, cause I know I need it in my system. I ain't with them drugs, cause I know my homies show them through. We got that substance in your brother for your other sickness. We run that sister in that brother for your other sickness. And the Molly dudes hunting me, got me fucking so. I was doing drugs. I'ma I be off a lot of drugs. Cause I'ma have you drunk using. Off the molly, the Xan, and the lean and the loud. Smelling like a pound. About to blow it down. I got all my niggas round. And all we don't play around. Make you hear that chopper sound. Make you hear that chopper sound. Sip that dog shit. I've been off that drink all day. I take out the drugs if you let me. I get out the drugs when I can. I get out the drugs when I can. I get out the drugs once again. I get out the drugs do it heavy. I took out the drugs now I'm faded. Put your hands up if you fab. Put your hands up if you walk for the drugs. If you walk for the dope, can you feel it? I took the shrooms, I ain't feel it. I love the tennis, I can feel it. I love the money, I can feel it. I love the henny, I can taste it. Dress super take off, I take off, I take off. Pull up, we shooting your face off. I take the sand and I take the molly and I sit the hand when I wake up. I take the molly and I take the sand and I sit the hand when I wake up. I love all the drugs and I take all the drugs and I constantly take it. Put the pill with the hand and I'm sipping my shit with no chaser. I do the drugs super. Put the pill with the hand and I'm sipping my shit with no chaser. And when you got hard and soft for the piece that we wantin' this shit daily. I seen pretty bitches in the kitchen slaving, they whipping them babies see young niggas totally him till poppin' out shooting them daily. I see dope fiends everywhere, I guess they heavy drug users. I see pots of everywhere, but my homies and I'm ready to use them. I see pots of everywhere, nigga using another pot to put the glass in the pot. Put the mic cubes right up in the jar. Shake it up like just to make it hot. Take it out the John, dry it off. Take his work, then drive off. Turning forward to a nine, we tryna make a couple ounces to grind. That's a couple thousand trucking on the C line. Imagine what we doing on the D line. Alla doing drugs. Alright, cause I'm a heavy drug Vad tycker du om det här Silvana? Hon bara I love doing drugs. <laughs> så, <laughs> så nej. Nej men ehm, också väldigt så här, skön känsla. Ja, jag älskar ju, alltså- det är, jag tjatar om det här varje vecka att jag älskar mm. slappiga låtar. <laughs> men det är det, jag bara fortsätter att göra det. Och när det är den här liksom slidiga mm. gitarren mm. där tycker jag var så nice. Ja, och jag tycker inte, alltså, och, och speciellt när så här rappen, den, är, den var inte så slappy. Nej, det är sant. Det är men nice, den är mjuk den och studsig ja, och liksom soft. Men jag tror jag skulle tycka att det var lite jobbigt om det var så här, äh, om rappen följde beatet. Vet, ja, att det, det, var är sant, det är sant. Vad, vad, mm. vad, känner du just nu? Vad är du mest sugen på att liksom lägga rap på? Har du någon favorit, alltså något sound som du är äh, peppad på just nu? Mm. Alltså, det är så här, det soundet jag jobbar med är inte det soundet jag lyssnar på Nej. just nu. Alltså jag gillar också de här släpiga eh, och eh, lugna låtarna. Mm. Jag lyssnar mycket på arabisk musik nu och så här, um, eh, men det är inte alls den musiken jag jobbar med. Nej. Eller jobbar på nu för mitt album. Eh, det är, ja, jag säger inte mer än så, det bara jo, är inte lite. så släpigt och lugnt liksom. <laughs> Det är ganska, ja det, lite mer intensivt. Det är snuskigt rakt direkt och snuskigt och lite sex och lite, lite hårt och så här. Det låter ju helt fantastiskt. Ja. Mycket bra. <laughs> Ja. När kommer man få Också höra... ärligt. Liksom. När kommer mm. man få höra smakprov på det? Vi, vi eh, tjatar och tjatar här att vi skulle mm. få lyssna på någonting, men <laughs> nej. Det var lite dålig timing. Ja, men, eh, nästa, 2016, i början mm. av året så släpper vi någonting. Mm. Eh, och sen så kommer albumet lite senare. Spännande. Mm. Vad, vad lyssnar du på för arabisk musik? Ehm, det är mycket Feyrouz. Eh, och sen så var jag och då Nils, vi körde till, vi hade en spelning i, var det Borlänge? Ja, det var Borlänge. Ehm, och så satte jag på Sting, Desert Rose, i mm. bilen. Ehm, lyssna på den, den är, det är en gammal låt. Alltså Sting som i Sting, popstjärnan ja. Sting, Precis. polis. Ja, ja. <laughs> exakt. men han har en eh, arabisk klingande låt, men mm. med en sångerska från Libanon tror jag. Mm. Um, den är jättebra. Ändå otippat att du skulle men det var inte det första ja, jag tänkte absolut. att du skulle sitta och lyssna på ja, Sting. Men du, förstår, alltså, du förstod, när jag var 16, jag är uppväxt med så här, Sting, Håkan Hellström, Kent. Såklart. Det är mina ja, du, vi ska lyssna på någonting som, uh, som jag också gillar båda två. Mm. En sån riktig banger som mm. kom i veckan med en helt bananas ja, video. Wow. Vad, vad, hur kommer det sig att du plockar med det här? För att den, uh, den ger mig, den, det är liksom inte en så här eh, lugn skön känsla utan det är så här tack. Tack för att du gör det här, tack för att du säger det här, tack. Du är bäst. Freedom, I don't meet them, where's your freedom? This one needs a brand new rhythm. Weed and the key, weed and the key into life.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 We solid and we tänker du på? Um, jag tänker på att jag saknar um, folk och musiker som faktiskt säger någonting. Som den här låten, den mm. säger någonting. Den är bara så rak och ärlig. Så mycket som inte är det. Så, kan bli, eller jag är trött på det. Mm. Uh, och att ja, jag blir bara helt tagen mm. varje gång jag hör den låten och videon är också. Vad är det som du, vad är det som du gillar? Vad är det som, vad är det som griper tag? Ja, alltså temat såklart. Att, eh, eh, liksom, är det här den första låten som görs om flyktingkatastrofen och den krisen? Mm. Det, det är ju typ, eller jag kan inte komma jag, på någonting. Jag tänker också på det, att det, det är det. Um, jag blir så här, du vet, kan bli så trött på, mm. på det här intetsägande. Mm. Ja, jag fattar. Mm. Det, är ju, ja, det var på tiden att det kom mm. en, ett, ett anthem för... Ja, eh, hon har ju alltid varit väldigt så här, rätt fram och rak i sina... Eh, haft så här subject som är... hon är bara inte liksom... Utan att tumma på mm, liksom, mm, precis, ja. kreativa och mm. liksom, klubbiga. Mm. Ja, nej, men jag, också, jag tycker hon är så jävla grym. Alltså. Uh, och det är också svårt att tänka sig någon annan göra den här låten. Ja, jo. Eller hon är ju hon har ju själv varit flykting liksom, så det är ju mm. också, mm. det, det, blir ju väldigt, det är svårt att tänka sig Justin Bieber gör en låt om jo, jo, men flyktingfrågan. Men ja. Äh, ja, nej den är så, så jävla grym. Mm. Vi, vi, fortsätter, vi, vi dummar ner det lite igen då. Mm, <laughs> perfekt. vi måste göra det för att överleva. Ja, man måste göra det. Mm. Uh, en, eh, nu blir det bara en massa låtar om droger här kände jag. Ja. Inte jag. <laughs> perfekt. <laughs> Jeremiah. Mm. Blown out, blown out, blown out, blown out, blown out, blown out, ayy. Go back to court, gotta double that up. Papa, we known this all day. Nigga, bad that shit. Yeah, nigga, bad that shit. Blown out, blown out, blown out, blown out. up, run up, run up. mörka. <laughs> Det känns att bara... Jag såg det på, liksom, under den här låten när den spelades så du bara <laughs> zonade, <laughs> zonade ur. Nej, men jag, vet inte, jag, jag tycker att han har varit bra jämt men att det mm. liksom mm. hände grejer när han började jobba så med slowmo mm. Eh, och liksom gjorde lite mörkare saker. Mm. Och det här är bara poppigt och nice. Liksom. Ja. Det, det, känns som att han borde bli supermega stor någon gång men han ligger liksom och bubblar där någonstans. Mm. I, i liksom halv, halv i kändisskapet på något sätt. Men ja. du sa att han kommer hit snart? Ja, men jag, eller inte jag hit till New York utan till <laughs> Sverige? precis. Jag läste det någonstans att han skulle spela på typ hur har jag kunnat missa det här? litet ställe. Ja. Vi måste... Jag får Smsar dig när det är dags. Messa mig när Jeremy är i stan, så kommer jag. <laughs> ja. ja, men bra. Vi, eh, jag jag trashtalkade ju Justin Bieber här lite <laughs> nyss. Alltså, påstår att han aldrig skulle kunna göra en politisk låt. Det vet vi inte, vi får väl se. Han kanske, det kanske ja. kommer ja. Eh, med åren. Mm. Men han är ju bra på andra grejer. Han är eh, väldigt bra på andra grejer, vissa ja. grejer. <laughs> vad, vad, gillar du med Justin Bieber? Eh, är du en belieber? Alltså, <laughs> vet du, jag kan ju säga att jag, den här senaste skivan har jag verkligen lyssnat jättemycket på. Purpose den är heter den. så bra. Ja, um, ja, jag tycker att den, han har utvecklats. Ja. Um, och den här låten som vi ska spela då, I'll show you, mm. är, är min favoritlåt. Helt klart. den här. Vad, vad är det med den som är så... Det, så vet du att det är videon? Den har inte Jag sett. Ja, men den är fin. Vad, hur, vad, hur, vad händer? Den, eh, den beskriver exakt texten. Det är okay. så här, den är hur du tänker att den är i huvudet. Okay, okay. Den får dig att drömma. Så. Jag, ska, jag ska spela upp någonting här i huvudet nu när vi lyssnar. Ja. vi se om det stämmer. life's not easy. I'm not made out of steel. Don't forget that I'm human. Don't forget that I'm real. Act like you know me, but you never will. But that's one thing that I know for sure. I'll show you. vibes. Mm. Så fin. Vad, var, vad är det för video nu då? Jag, jag fick ja, några alltså, här storslagna scener, ja, eh, folk som möts i, i horisonten. Typ. <laughs> exakt! det är exakt det. Han okay. springer på ett öppet fält uh -huh. och så här, badar i en lagun. Wow! I sina Calvins. <laughs> allt man vill ha av <laughs> livet. Typ. så du, det var så här uh, fina scener, bra scenery. Liksom. Ja, jag fattar. Mm. Jag fattar. Ja, men nu, nu har du liksom kommit ut som både Sting-fan <laughs> och eh, en believer. Oh, wow, kan vi liksom spola tillbaks? Hur går det här ihop? Till Bo-Tang liksom... och, och typ Dr Dre eller vadå? ja, men det är det jag menar. Hur går det här ihop med så här tuffa, hårda Silvana som ska göra en jättesnuskig album? Ja, och jag är mångfacetterad. Ja, såklart. Mm. Nej, men men liksom, får, mm. hämtar men du det, mycket inspiration? Liksom, ja, så här det är därför. Grejer? Ja, ja, 100 procent. Det är typ därför jag kan göra den eh, musiken jag gör, för att det är andra mm. referenser. Eller jag har många ja. referenser och sen såklart, eh, de jag jobbar med har ju också många andra <laughs> referenser. Såklart. Eh, så att det blir en... Men finns det någonting du kan plocka med dig av någonting sånt här i som sen kan liksom kanaliseras ut i någon egen... Mm, men typ känslan. Mm. Att så här, okej, okay, um, ehm, den känslan att springa på ett fält. Men till ja. exempel faktiskt, det låter kanske lite flummigt, men att så här, det kan leda till att jag gör en sån låt. Mm, fett. Jag har, jag har, inte springa, jag har inte en sån låt, springa på ett fält. Nej, det kanske, Bieber här. Ja. Inspirerades <laughs> till. alltså, jag kan inte släppa Bieber riktigt än. Nej, ehm, okay. det blir lite mer Bieber helt enkelt. Ja. <laughs> det här är en remix på Sorry, det måste vara årets låt ändå, ja. uh, med Cranium som är så jävla jävla grym. Mm. But I know deep down inside I gotta be a better man. There is a night me vex me, I wonder why you left me so. Call me a call, a text on your phone, why you treat me so.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 Så nice. Mm. Cranium har ju mm. också gjort uh, flera grymma låtar i år. Det känns som en här ny mm. amerikansk dude som man uh, verkligen uh, ska hålla ögonen på. Mm. Mycket, mycket bra. Mm. Vad, vad roligt att det blev Bieber-bonanza <laughs> i det här avsnittet. Så otippat. <laughs> Exakt. <laughs> Älskar det. Du, snart ska du upp på scen mm. här i ja. Brooklyn på Brooklyn, BK, New York, mm. what's mm. up, Shoutout. Ska vi inte göra sådana där om man är rappare också? Jo, shout jo, BK, yeah, yeah. <laughs> men det ska ja men precis, man ska, alla boroughs ska <laughs> liksom betas av om man ja. står på en scen här. Ja. Uh, vad, men hur känns det då? Vad har du för um, liksom, alltså, vibe? Nej, men jag känner att jag vill, du vet, jag vill typ göra det bästa jag har gjort. Men jag, jag är jättepeppad. Mm. Nej, jag är jättepeppad. Det är typ det. Jag är peppad, det är bra människor här, alla är så snälla och ja. eh, jag är ja, men som sagt, glad att jag är här. Typ. Du, vi gissar ju på att det kommer vara mycket eh, New York-svenskar i publiken, mm. Mm. vilket eh, blir kul. Men eh, vad, vad, tror du om den amerikanska publiken, de som ändå letar sig hit? Vad, vad, kan de plocka med sig? Om de inte fattar svenska, kommer man ändå mm. fatta grejen? Eller? Alltså, jag har ju spelat i New York eh, en gång tidigare och har jag spelat i ja, Paris och utanför Sverige. Det är lite det vi vill göra 2016. Ja. Ehm, att att eh, som sagt nå utanför Sveriges gränser. Så jag, jag, tror att eh, eh, men det är så känslan, att de kommer mm. få en plocka med sig känsla. Och att så här, jag tror att de, i och med beatsen eh, som då Nish gör är så här väldigt international. Ja. Nej, men eh, det är typ mycket det som folk fastnar för. Att det är så distinkt shit. också. Ja, det är så distinkt och rakt och rått och så här, tillsammans med... Oh! Ja, <laughs> vad är det vi hör här bakom? nej men tillsammans med så texterna, att det blir så himla... Eller det är vad jag har hört. Ja, nej men alltså jag, att de jag, säger till mig. Jag tänker att, att, det bara... borde, att det borde funka svinbra. Mm. Och herregud, kunde liksom franska hiphop-scenen slå mm. så stort som den gjorde för länge sedan. Eh, det borde ju gå liksom mm. med svensk, svensk hiphop Ja. Lycka till med allt det. Det kommer ja, men... Lycka till ikväll ja, eh, och med 2016 skicka låtar till oss ja. när det finns någonting att ja, spela. Men jag kommer <laughs> jättegärna tillbaka hit och spelar osläppta låtar om du vill ha mig här igen. När som helst. Mm. Så, så <laughs> mysig stund. Ja. Uh, vi avslutar med en uh, lite god disco. Korallreven Here in Iowa uh, i Peking Lights disco dub version. Mm. ha det bra Silvana. Vi Tack. Ses, vi ses snart. Detsamma. Hej.